Eta vata vatáča ammehi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabasampati siddhya cha bummatta deva naga mahidika punyantang anumoditva chiram rakantu satta cha bummatta deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantude sanang aka satta chabummattha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantutu mamparang sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi digha yuko bhava bhavatu sabba mangalam rakkantu sabbadevata anubhavene sada soti bhavantu te bhavatu sabamangalam rakkantu sabbadevata anubhavene sada soti bhavantu te bhavatu sabbamangalam rakkantu sabbadevata anubhavene sada soti bhavantu te Devo vasatukale nesasasampati hotuča pito bhavatu loko charaja bhavatu dhammiko.